selam, e, našeg imama mijenja mu jezin koji ne uči ispravno Kur'an. Mi smo ukazali na to, ali niko ništa ne čini. Da li je naš namaz ispravan u situacijama kada klanjamo za mu jezinom? Šta da radimo u situacijama kada mu jezin mijenja imama? Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Amin. Ve iako. Bujro. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Od šartova u namazu jeste tilava, znači da Kur'an bude ispravno učen ako Ezdin, znači ima velike greške koje me mijenja značenje ajeta, znači ne smijemo za takvim, takav nema pravo da predvodi džemat. I obaveza je džemata da znači stavi i ukaže imamu na te greške da bi on preduzeo nešto da upravo ne dozvoli da takvi predvode u džematu. A znači naša obaveza od, kao džemata jeste da ukažemo na neophodnost ispravnosti u učenju i da takvu mezinu znači ne damo za pravo da predvodi džemat a ako on i dalje ostane upora na tome znači naše je da klanjamo odvojeno ali ispravno da u džematu svi naviknemo i budemo od onih koji će znati osnovno od Kur'ana, suratul Fatiha i bilo koju suru, tako da možemo u džematu klanjati. Jer ovdje nema praksa da mnogi imamet tako izbjegavaju, ako nije tu imam, ne znaju predvoditi džemat i slično. Svaki musliman treba da bude mu navici, da bude nekada u poziciji da predvodi džemat i da uči ono što uči kao da uči sam, da pred, uči kao imam, jer nema razlike nikakve osim da je predvodnik jer upravo i svaki musliman mora da ispravno uči i da od šartova namaza jeste upravo ispravno učenje. Tako u ovom slučaju, znači, mora Ezin znati i upravo, ne znam, težinu greške kad je u pitanju kakve su greške, ako greškama upravo uči pogrešno, da mijenja značenje Kur'ana, znači, onda u tom slučaju takav ne može predvoditi, nego mora upravo učiti one sure koje je siguran da bi na takav način bio ispravan džemat.